Chunka tawayo KAH Pachak tawachunkan MANTA Huaranhapa MI Hawarishpaymi rikururqani Sion muhupa hawanpi carnero payuan MI sayachkasqa pachak tawachunkan Tawayo waranqa runakuna. carnero kachkasqa carnerupa SUTINGWAN hinaspa sutingwan sutinwan urkumpi, qillqasqa kamam Chaymantam Hanakpachamanta hanaq pachamanta hayakuyta. Chay hayakuyqa achka yakupa inaspa sinchi rayupa haparinin hinam. Chay hayakuyqa arpa tu tukasqan tu Chay pachak tawachunkan tawayuq waranja runakunam takita hatun tiyanapa ñawpaqninpi. Takerhaku hinaspa ancianukunapa hayllampim y manam pipas chaitaki achaita y aterqachu. pachak tawachunkan waranqa kay pachamanta Paikunaha runakunallam. warmikunawan mana hanrachakuqkunam, Utah warmiwan mana puñuqkunam. Paykunaqa karnerutam hatinku maymanña riptinpas. punta rikurimuq jororo hinam. Dios una Karnerupahmi runakuna Okumanta rantisqa pai Paykunaqa mana llullakuqmi hinaspa mana huchayuqmi Karhaku. Kimsa angelkunapa Rikur Hanitagmi huk tapas cielupa chawpinta pai mi wiñaypaq kaq ayeng noticiata Apachkasha, kay pachapi llapallan kunaman, Ayllukunaman, tukuyrikchaq rimayniyuqkunaman, hinaspa llapallan runakunaman. Minerja Dios tayaman chakuyuan alabaichi. Juzganan uram charamunña. la lamar lamarjuchatapas hinaspa unan unanchaktaya ADORAICHIK Nispa. ISKAIKAH angilnyatag MINERJA Tuñirunñam. Tuñirunñam hatun Babilonia yahtaha. CHAYAKTAM Vino hucha hina upiaracherqa huchapakuininta kunaman. nispa. Kimsa y hilpas paikunata meja pareja. Pipas Manchakuipah animalpa Adoraja, o hinaspa urkumpi utaq markachikoja, markachikuqa, upianjam Diospa piñakuininta, Chay piñakuyninqa mana binuhinam kachkan. Dios pa' su tío basupi. Chay Grunaja, ninapiwan asufripim Pa jayampi hinaspa chuyan hilkunapa jayampi nyakarichis kanqa. Ñakariyninqa ninapa husniynin hinaraqmi husninga winya winyaipa. Tutapas punchaupas manam mancha animal paja animal aduraqkunaqa marcan markan kunapas. Dios Chaynapim Diosllapaqña kawsaqkunapas, utaq kamachikuynin Jesús pejajainas Jesuspi paciencia paciencia pacienciakunku. mi hanaq pachamanta hayamuarqa. Qillqaykayta. Mayna kusisqam Diospi manta kunanmanta wañuqkunaqa. Nispa. Espiritupas nintaqmi. Samanjanyam nyakari kunamanta Allin rurasqankupas paykunawanmi kachkan, nispa. Kaipachapi kusichamanta. Chaimanta rikurqani Yurah puyuta, hawanpiñataqmi tiyachkasqa Diosmanta hamuq runaman rikchako Payqa kachkasqa qurimanta kurunayuqmi hinaspa makinpi ñawchi rutunayuqmi. Hinaptingmi, templomanta lluqsiramurqa huk ángel paimi puyupa hawanpi tiyayta Rutuna ikiwan Rutui, ñam rutuna tiempuja chayaramunña. Kaipachapi pachapi kusichaqa ñam kachkan, nispa. Puyupa hawanpi tiyaq rutunawan kay pachata rutuptinmi, kusichaqa huñusqaña Hinaptingmi Hukan huk angel pas pachapi templomanta, filo rutunanta aparikuspan. Altarmantapas lluqsiramurqam huk ángel. Paija ninawan kañaykunanpaq atayniyuq kaspanmi ñawchi ANGEL angelta hayarqa. Ñawchi rutunaykiwan rutuy KAIPACHAPI pachapi ubaskunata ñam ubaskunaqa puqusqaña kachkan. Nispa. Hinapting chay ángel rutunangwan rutururqa KAIPACHAPI pachapi ubaskunata. Hinaspam u basaruna posuman la carga, ¿ah? Dios su sutioh Posum. yachtapa hawalaunin posupi, ni posumanta yawar pawaramurqa, caballukunapa frenonman chayawarja por Kim zapacha kilometro kamarajmi.